Яраш перад аперацыяй начаваў у горадзе. Шыковіч ляцеў на сваім масквічы адзін, рызыкуючы апынуцца пад адхонам. У прыгарадзе на чыгуначным пераездзе быў зачынены шлагбаум. Старэнькі закапцелы паравозік з адной платформай дошак манеўраваў быццам ну, наздзек шафёрам. Шыковіч, Машына якога стаяла першая, утаркнуўшыся ў шлагу баум, кіпеў. Крычаў вартаўніцы, пагражаў кулаком машыністу, праклінаўся чыгуначныя парадкі, а ў бальніцы яго не прапусціла другая вартаўніца у белым халаце. Дарэмна ён доказваў, што запрошаны самім ярашам прысутнічаць на аперацыі, што ён карэспандэнт пасля выдумаў, што асістэнт і без яго не будуць аперыраваць і ўвогуле ўсё паляціць да гары нагамі. Нічога не ведаю, ніхто нічога не казаў. Адказвала старая жанчына, не без цікаўнасці, аднак назіраючы праз акенца, як нервуецца гэты поўны лысаваты ўжо мужчына ў пакамечаным парусінавым касцюме. Шыкович скрыгатаў зубамі, успомніў, што Антон не вельмі ахвотна згадзіўся, каб ён прысутнічаў на аперацыі. Няўжо перадумаў: Не пусціць? Пажартаваў. Аднак за такі жарт, Кирилла хадзіў каля варот, круціў руцэ ключы ад машыны і выдумляў сябру самую страшную кару. Але раптам адчыніліся дзверы, юная істота ва ўсім белым ветліва запрасіла: « Кирилла Васильевич, калі ласка праходце. І куды дзеліся яго злосць і абурэння? Ідучы по бальнічным двары, ён уздзяўся струз за локаць. Яна глянула на яго, збянтэжана усміхнулася вызваліла руку але ад гэтага дотыку да маладосці ён таксама адчуў сябе маладым бадзёрым свежым як той ліпеньскі ранак на другім паверсе в асобным пакоі сестра памагла яму надзець стэрыльны халат шапачку павязку і палатняныя бахілы вышэй каленяў Ён пажартаваў што ўпершыню ў жыцці у падобны на прафесора. Яна не усміхнулася на яго жарт, правяла па калідоры, показала на дзверы сюды. У перадаперацыйнай было многа людзей у белых халатах с сунутымі на падбародкі маскамі, але ніхто з іх нічога не рабіў, все чакалі. Шковіч зразумеў, што гэта такія ж назіральнікі, як і ён, маладыя лекары, практыканты, Ён пачаў разглядаць інструменты ў шкляных шафах, будку для стэрылізацыі зачыненым акенцам у аперацыйную, падумаў, як нялёгка вывучыць назвы і прызначэнні ўсіх гэтых інструментаў іх тысячы. Хацеў пачуць, што лекары гавораць пра сённяшнюю аперацыю, але побач з ім малады высокі мужчынам яўна заляцаючыся, шаптаў чорнай тоўсценькай дзяўчыне клава махнем пасля обеда ў палянкі на кацеры набудаю лух там пляж лепшы шыковіч абурыўся вось вось будзе вырашацца лёс чалавека жыццё ці смерць а яны чарці пра пляж думаюць на яго не звярталі ўвагі, як у лазні, все роўныя. Жанчына, што сядзела за сталом і нешта занатоўвала ў журнал, паднялася і шырока адчыніла дзверы аперацыйнай. Керыла ўбачыў яраша. Той стаяў у кутку вялікай залы, выставіўшы перад сабой да локця ў голыя рукі, нібы ўзважваючы растапыраныя пальцы белізна яго шапачки аж зяла в святле раніцы а святла гэтага роўнага ледь-ледь подзеленага водблескам дрэвы шып лілося мора вся сцяна шкло незвычайны ў сваёй паставе і адзенні велікан побач з нізенькім майзісам якому сястра як малому выцірала салфеткай руки и галоўны хірург здаваўся звыш чалавекам Богам Кірыла падумаў як можа пераўтварыцца чалавек Ці той гэта Антон просты свойскі шчыры хлопец той убачыў сябрай кіўнуў галавой усміхнуўся зусім звычайна нацягнуў тонкія гумовыя пальчаткі, падышоў бліжэй да дзвярэй, сказаў да ўсіх, хто чакаў перад аперацыйнай. Таварышы не скажу, што аперацыя незвычайная, але адказная. Хворый 36 год. Могуць быць любыя нечаканасці. Прашу ніякіх каментарыяў. Поўная цішыня кому дазволіў сядайце тут Ён кіўнуў на лаўку каля сцяны адгароджаную шырмай са стэрыльных прасцін. Астатнія глядзяць па тэлевізары калі ласка і адступіў у бок. Чалавек сем хірургаў практыкантаў, бесцырымонна адціснуўшы шыковіча ў бок хутка і смела прайшлі ў аперацыйную, залезлі за шырму. Прабіўны журналіст Можа упершыню разгубіўся, што рабіць, адкуль глядзець, але пачуўся голас Ярыша Кирыла Васильевич. Заходь! Шыкович нясмело ступіў святую святых медыцыны. Цяпер на яго звярнулі ўвагу. У аперацыйнай таксама было нямала людзей. Маша, у масцы ўжо праз гэта кірыла не адразу пазнаў яе ў пальчатках перакладала на маленькім століку бліскучы інструмент ты быццам лічыла ці ўсё ёсць яна усміхнулася яму вачами майзіс далёк махнуў помахаў рукой гледачы пачалі перашэптвацца хто гэта хто Яраш наблізіўся па-сяброўску подміргнуў паўшэптам спытаў: « Не баіся. Кірыла вадка з тайком паказаў яму кулак. Это быў працяг іх дачнай размовы. Жонка адгаворвала яго ісці на аперацыю. Самлееш ты, Кірыла, я ж ведаю, як... ну як ты баіся крыві. Ну, глупства, самога мяне рэзалі не млеў, Гліна Адамуна наадварот падтрымлівала яго жаданне нічога страшнага. Ярыш жартаваў, Ён і цяпер засмяяўся, Аднак садзіся з краю. На выпадак чаго. Практыканты паціснуліся і шыковіш сеў за шырмай. Першае, што ўразіла яго, гэта спакой сябра. Там у лесе, каля іх вогнішча расказваючы план аперацыі, Антон хваляваўся бадай больш і прызнаваўся ў гэтым, а тут ходзіць, як упэўнены ў перамозе спартсмен, хоць бы чым-небудзь выдаў сваю ўзрушанасць. Кірыла прыкаваў да яго позірк. Не, не можаш ты быць такім спакойным, на чым-небудзь сарвесся, выдасі сябе. Аднак ніводная рыска не ўздрыгвае на твары хірурга, Хіба толькі залішне пільна сочыць ён за калегамі і памочнікамі, якія таксама даволі спакойна поркаюцца каля апаратаў. Апараты, апараты розныя з экранамі, без экранаў, на калёсіках, з правадамі, са шлангамі, Кирилла вспомнил ярашевой лекции по хирургии фразу, якую той аднойчы кинул явно с гонором. Моя операцыйная цяпер, что цех, сапраўды, цех. Вунь тая зялёная скрынка з лейкай шкляным балоном, сігнальнымі лямпачкамі. Ці не той гэта апошні цуд, па які ярыш ездзіў у Кіеў апарат сэрца лёгкія. Яраш нешта кажа сваім памочнікам, лекары адказваюць незразумелымі шыковічу словамі, нечакана адчыняюцца другія дзверы, санітары хуткай бясшумна падводдзяць хворую. І гэтак жа да абразлівасці хутка быццам нежывую кладуць на аперацыйны стол. Яна жывая, надзвычайная нават прыгожая вялікія вочы у у позірку іх не страх а як бы здзіўленне і любаванне ўсім што ўгледзела зося савіч шыкові бачыць яе ўпершыню а вобраз яе у Ужо месяц жыве ў яго ўяўленні пасля таго, як Яраш расказаў пра яе. Дзіўна. Менавіта такой яна і ўяўлялася. Да незапамінальнасці звычайная з твару, маленькая жанчына, спакутаваная жыццём і хваробай, Але ён убачыў больш схаваную, замураваную пакутамі прыгажосць, абаяльнасці і мужнасць. Усё гэта цяпер толькі ў яе вачах, у яе позірку. Кірылажно прыўзняўся, каб добра разглядзець твар жанчыны, запомніць, ці ўбачыць ён яе жывую другі раз. Яраш все такі ж спакойны велічны, прыветліва ківае ёй головой, в адказ яна заплюшчвае вочы. Маўляў, я ўсё разумею, не турбуйцеся, я на ўсё готова, нічога не сказаўшы ён адыходзіць, процягвае руки Машы. Яна спрытна сцягвае пальчаткі і накрывае яго вялікія руки, салфеткой ён садится ён отпачывае можа апошні раз прадумвае план аперацыі а яго памочнікі лекары і сёстры не вельмі каб спешліва подключаюць да хворай датчыкі апаратаў под спину да головы да руки да ногигі на Правады, шланги звісаюць над сталом. Шковічу чамусьці больш за ўсё кінуўся ў вочы і запомніўся маленькі апаратик, які надзелі зосі на левое вухо. Пасля ён даведаўся, што гэта аксігемометр, прыбор, які вызначае насычанасць крыві кіслародам. Ярыш расказваў яму пра назначэнне многіх апаратаў, але цяпер у галаве ў шыковічы ўсё пераблыталася, ы прыборы і машыны яго ніколі не цікавілі. цікавяць людзі цяпер больш за ўсіх яна, Зося і лекары. Здавалася злачынна павольна яны ўсё робяць. Хіба можна ў такі момант быць такімі марудамі. Хацелася крыкнуць Антону Чаму ты ўсеўся як буда? Падгані іх. У самога яго ўсё часцей мацней б'ецца сэрца, ён амаль пачынае дрыжаць ад хвалявання нецярплівасці, хутчэй, хутчэй. Нарэшце Майзіс, першы асістэнт кідае: Гтова, Антон Кузьміч. Толькі ў гэтым міг блізкай у шырока расплюшчаных вачах зосі іскра страху. Шковіч ловіць гэтую іскру. Невядома, што робіцца ў яе хворым сэрца, але яго сэрца пачынае грукацець так, што ўдары аддаюцца ў скронях у руках, у паху, ва ўсім целе. Наркоз Вера Паўлуна устае з табурэціка яраш. Секунды, і павекі хворай цяжка опускаюцца. Яна засынае. Над сталом загараецца велізарнае кола бясценевай лямпы, Нехта адкідвае пра сцену і Шковіч бачыць яе грудзі, залітыя яркім святлом, зусім дзявочыя па кулачку ўзгорачкі з ружовымі маячкамі на вяршынях. Ім робіцца няёмка. Як бывае няёмка глядзець на голую нябожчыцу. Ён пераводзіць позірк на ярашша, той падыходзіць до стола, хвіліну пільна глядзіць на хвору і раптам праводзіць пальцам под левой груддзю. Потым ад под ложачки под паху. Вось так ён распаласуе ёй грудзі. Шкоіш робіцца страшнош дарэмны ён храбрыўся скіраваць увагу на што-небудзь другое шчоўкаюць апараты на адным экранчыку бяжыць блакітная стужка як тая змейка ў бажоўскім сказе на другім маланкі то ўзлятаюць то падаюць пішуць ломаную крывую не не адарвацца яму ад рук хірурга а ў гэтых руках ужо электраскальпель Шковіш зажмурваецца, уявіўшы, як пырсне кроў залье халаты лекараў прасціны. Але храбрыўся ён дарэм на крыві, ён сапраўды баится. Вочы падаюць на падлогу на машыны і майзісавы ногі ў белых панчохах нешта ціха падтрэсквае, не бырвецца тканіна, трэск мацнее пахне не крывёю ён доўга боится глянуть на стол першы позыв на рвоту але сорам и страх перамагаюць і кирилла прымушае сябе подняць вочы паглядзець что робіць хірург і перад тым что ён бачыць на нейкі момант адступае ўсё іншае, жывое чалавечае сэрца, пра якое ён так многа пісаў. Вось яно. Перад яго вачами ў раскрытых грудях невялікае, трапяткое, галоўнае жывое пульсуе б'ецца, Кірылажно зноў прыўзнімаецца над шырмай цягнецца, каб лепей разгледзяць гэтае цуда зусім іншы рытм работы хірургаў і лекараў каля апаратаў. Цяпер усе спяшаюцца ўсе ўважлівыя і напружаныя ціск 80 на 50 стады ўзбуджэння лічбы словы шыковіч не ўнікае ў іх сутнасць ды каб і хацеў то не здолеў бы маша спрытна мяняе ярашу пальчаткі вось яго пальцы тоўстыя але чулыя абмацваюць сэрца удакладняюць дыягназ восьось сэрца ляжыць на яго шырокай далоні. Жывое сэрца на далоні і б'ецца, б'ецца, нібы хоча вырвацца. Але ў другой руцэ хірурга блізкае скальпель, і гэтая сталь над жывым сэрцам. Яна, вінаваты ва ўсім. Колыхнулася сцяна аперацыйнай паплылі ў бок хірургі, але кірыла з ног перамог сябе надзвычай асцярожна каб нікому не перашкодзіць прыціскаючыся да сцяны рушыў да дзвярэй як яны далёка дзверы у жоўтым тумане але ён дабраўся да іх адчыніў нехта спытаў вам блага а Ён вінавато усміхнуўся не. Павярнуўся туды, куды глядзелі ўсе да экрана тэлевізара і зноў убачыў яго сэрца. І ўбачыў нешта зусім жудаснае. Тоўсты палец праткнуў яго маленькое здалося ўжо нерухомае нежывое тэлевізор подскочыў у гору закруціліся плафоны на столі нехта закрычаў больш дапытлівы журналіст нічога не помню апрытомніў у у кабінеце галоўнага хірурга. Сестра, якая праводзіла яго, паднесла да твару тампон, змочаны на шатыром, Кірыла чыхнуў, На шатыра свяжыў. Але ў галаве гудзела, як у пустым склепе, Цяжкімі зрабіліся ногі, і пальцы іх варушыліся недзе здавалася за вярсту а ў роце быццам ваты напхана яна промакнула ўсю сліну язык прыліп да паднябення ён прыслухаўся на да гэтага дзіўнага стану у целе. Сестра схілілася над ім і усміхнулася. Яму здалося насмешліва: Нарабіў я вам клопату. Ён не пачуў ці не пазнаў свайго голасу. Нічога. На першы раз, гэта з многімі здараецца. Тады ўсплыла карціна таго, што прывяло яго да непрытомнасці. І Кірыла ўстрапянуўся, што там аперыруюць, Яна жывая? Безумоўна, хіба аперыравалі б на мёртвай. Ён на поўныя грудзі ўдыхнуў паветра, і адразу адчуў сябе лепш ляжыце спокойно сказала сестра і выйшла з кабінетам Ён глядзеў белую столі бачыў сэрца жывое трапяткое на далоні на шырокай добрай далоні Яму не рабілася страшна і непрыемна. Ён з цікавасцю углядаўся ў гэты маленькі і вельмі складаны апарат. Ён мацаў сваё сэрца, слухаў яго удары, Але як толькі тоўсты палец здавалася чужы варожы набліжаўся, каб праткнуць гэты жывы камячок, Кирилов увесь скаланаўся быццам хотели проткнуть его сэрца зажмурваўся крутіў головой каб рассеет прывід так паўтаралася колькі разоў и яго пачало трохи лихаманить заглянула сестра як вы тут что там зашивают сардэчную сорочку у я по тэлевізору бачыла кирылла летне закрычаў ліха на іх як яны гавораць як можна гаварыць про такія про такія рэчы зашываюць сардэчную сарочку нібы зашывают начную сарочку. Але разам з тым гэта настроіла яго на звыклую, крыху гумарыстычную разважлівасць, падумаў, як, напэўна, антоны жанкі будуць піць яго. Всё бярэся пісаць нараджэнне і смерть, а сам не мог вытрымаць аперацыю. Паглядзеў на гадзіннік было 11 каля дзвюх гадзін ужо ідзе змаганне за жыццё чалавека. Не Ён усё-таки напіша про гэтую аперацыю. Хоць яраш і не хоча, каб пра яго пісалі і не толькі пра аперацыю. Абавязкова напіша пра гэтую жанчыну, пра яе жыццё і пра бацьку яе. Задумаўшыся пра сваю работу, Кірыла Васильевич набыў душэўную раўнавагу і успомніў, што на 12 яго выклікаюць на бюро, гаркама